بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى, وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nam njegovo zadovoljstvo uvijek bude na prvom mjestu. Neka je salavat selam posljednjem Allahovom poslaniku, miljeniku gospodara svih svjetova Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima sahabima i neka je mir i spas svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru naš, molimo te da nas poučiš korisno i da nam dadneš da se koristimo korisnim znanjem kojeg si nam, kojeg nam poučio. Molimo te najvećim imenom tvojim da nas približiš džennetu i svakim dijelom koje približava džennetu i da nas sačuvaš džehennama i svakoga dijela koje približava džehennama. Na samom početku spomenut ću vam nešto što sam čuo u prošloj hefti. Jedan poznati egipatski daja govori o ljudima koji traže istinu u ovim ljetnim danima pogotovo se vide ljudi koji su zalutali. Da nas Allah dragi sačuva od svake vrste zablude. Kaže da je taj mladić bio kršćanin. I deseta godina je on tražio tražio vjeru kojom bi se gospodaru svome vratio. vjeruju u stvrtelja, ali ne zna. I onda je jedne noći usnio san koji ga je naveo da utrči u džamiju u svome gradu. I rekao je, hoću da budem Mohamedanac. Kaže, šta hoćeš da budeš Mohamedanac? Kaže, naučite me kako da budem Mohamedanac. Oni su mu pokazali kako da se okupa, kako da primi islam, kako da uzme abdest. Počeo je klanjati. Kažu, nijedan namaz nije klanjao, da nije plako. Kažu mu ovi ahbabi koji su ga eto upoznali tih par dana, kažu njemu reci nam šta je s tobom, niko od nas nije prisutan u namazu koliko si ti. A vi znate da od namaza imamo onoliko koliko smo prisutni u njemu. Ako čuvaš ovca, a klanjaš, bolje ti da si išao čuvat ovce pa se vratio klanjat kad to završiš. Danas naravno nemamo ovaca, nego idemo na sve poslove. Redamo dunjalka. Kaže, kako si tako sabran na namazu? Pa kaže, znate li kako sam ja postao muslima? Molio sam dragog Boga deset godina da mi dadne. Sve sam religije čito. Dok dragi Bog nije dao da u jednoj noći usnijem Isa alih salam. I kaže on meni, Isa alih salam, kaže, budi Muhamedanac. Ja ništa drugo nisam znao. Nego da bude Muhamedanac. Da budem od onih koji su prihvatili Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za posljednjeg poslanika. I taj daja priča šta se desilo s tim mladićem, kaže klanjali su jaciju, evo mi smo klanjali akšam, ispratili dan ovaj. Klanjali su jaciju i momak je na seđdi ostao i oni misli evo opet njegov adet, plaće i na seđdi. Ne možeš ga podići. Kad su prišli, gurnuli ga ovako momak pao. Mrtav to je ono, ono, Resulullah, malo je radio, a puno je dobio. Subhanan. Na samom početku zamolio bih vas da proučimo to da se setimo Fatihom imama Buharić i u hadijsku zbirku čitamo. Ridan je Fatih. Došli smo do 14. poglavlja u hadijskoj zbirci mama Buharije koje nosi naslov Babul Fehmi fil ilm poglavlje razumijevanje dete malo naprijed ako vam nije zahmet ima slobodno, slobodno možete za metar sigurno svi da kjeno još, da kjeno još tebi znam ime jedna gospođa malo grad zove se Kenan ja kažem što ti je lijepo ime gospođe drago kaže Kenan nije sve jasno Babul fehmi fil ilm poglavlje razumijevanje u znanju Jedan ahbab govori prije par dana, radi jedan projekat, kaže kad bi dragi gospodar dao da samo jedna osoba preko ovog projekta kojeg ja radim osjeti slast vjeri, meni bi dovoljno bilo. Razumijevanje vjeri. On je tako razumio svoje djelovanje, da radi i čini ono što misli da će ljuda ako da približiti gospodar Vi znate da uvijek govorimo o ona tri stepene Prvi stepen je informacija. To je ovo znanje koje učim. Drugi stepen je razumijevanje toga. Kako ćeš primijeniti ako ne razumiješ? Treći stepen jeste primjen. Ono što stoji između informacije i pravilne primjene je šta? Razumijevanje. Zato imam Buharija malo malo pa ponavlja poglavlje razumijevanje. Poglavlje, veli bolje ti je malo razumjeti pa onda primijeniti nego puno znata ništa ne primijeniti. Svaki harf Kur'an Kerima koji mi naučimo na pamet, svaki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji naučimo, pa ga ne primjenjujemo ili ne daj Bože, radimo suprotno, nijemo samo argument protiv nas. Zbog toga uvijek na početku molimo gospodara da nas pouči, pouči onome što je korisno i da nas počasti da se koristimo na najbolji mogući način onome čemu nas je on poučio. Hadis ide حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيه عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا Prenio nam je Alija od Sufjana od Ibn Ebi Nuđajha od Muđahida da je rekao Muđahid je prvak tabina jedan veliki učenjak poznat pogotovo u tefsirskoj znanosti kaže družio sam se sa Ibn Omerom na njegovom putu između Mekke u Medinu. Na cijelom tom putu samo mi je jedan hadis rekao. Ništa drugo, samo jedan hadis. Taj hadis glasi: "Qala kunna 'inda an-nabi", bili smo kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Fa utiya bi jumar. Pa su mu donijeli poslaniku sallallahu alejhi ve onu smolu koja bude na palminom drvetu. Pa je rekao Resulullah inne mine šeđereti šeđereten. Zaista od drveća ima drvo koje je primjer vjernika. Koje je primjer muslimana. Inne mine šeđereti šeđereten meseluha ke meseli muslim. Nema veze, Znači, zaista ima drvo, ima drvo koje je primjer muslimana kaže ashabi su okupljeni tu oko Rasulullah feretu aqul kaže Hazreti Abdullah ibn Omer pa sam ja želio da kažem da se radi o palminom stavu brvetu fe iza mi fe kad vidim ja sam najmlađi među ljudima pa sam zašutio iza debe i subhanallah to je lijepo čak kad ti neko vidiš da si najmlađi nemoj ti požur da kažeš ili, subhanallah, često se desi, te, neko dođe pa citira hadis, ti ga možda čuo sto puta. Pravi se da ga prvi put čuješ. I znaš kako će vam biti drago? Kaže, joj što sam čuo na hudbi lijep hadis i on te počne pričati, ti kontaš joj ja sam to čuo. On i ne krene prvu rečenicu, ti ga već presjećeš. Nemoj balan, to isto kao kad bi jednom vodu sklonio su usta. Njegova duša se napaja da te prenese hadis. Kaže, kala nebiju sallallahu alaihi wasallam, nakon što je Hazreti Abdullah ibn Omer šutio, vjerovjesnik je tada rekao to drvo je palma. Ovdje Resulullahov metod poučavanja. Najprije vidite da je tu nešto što asocira na palmu. Donijeli su tu smolu s palmi, stoji tu među njima, kaže Resulullah, ima jedno drvo koje je slično muslimanu. Subhanallah, pitanje razumijevanja. Resulullah sallallahu alaihi je insistirao kod ljudi i muslimana, kod prve generacije da razumiju. Jer pogledajte, banalan primjer, o tome stalno, stalno govorim. Onaj ko spozna gospodara, onaj ko povjeruje čvrsto u Allah, pa onda nauči šta je halal, šta je haram. Izgorit će ako treba da primjeni to. S, svu energiju svoju će u tom pravcu uperi. Ako spozna, odnosno upozna vjeru, zna šta je halal i haram a ne spozna gospodara, izgorit će u pokušaju da pobjegne od vjere. Na hiljadu načina pokušat će da pobjegne. I zato prvi korak. I na to mi najviše treba raditi. Pogotovo kad ste u namazu. Pogotovo kad ste sami. Pogotovo kad ste na seždi. Pogotovo kad imate sva šaputanja. Kada dozivate gospodara. Kada zikrite. Kada učite kura Vrlo je bitno da taj osjećaj vjere u gospodara bude jako srce halal i haram će biti jak onoliko koliko je jaka čvrsta vjera u mom i tvom srcu koji to naredi. Kada vidiš insana, kada ezan zauči, promijeni mu se boja lica. Šta je bilo? Kaže, ne znate vi ko mene sada zove. On zna da je namaz farz, isto što znamo ti i ja. Ali meni Boga mi može se u drugom vaktu Jel? Jel može se s jednim abdestom dva namazati? Zbog toga ovo razumijevanje, kada Resulullah poredi Najprije da se vratim ovome, kaže, bio sam s Abdullahom ibn Omerom na putu, pa mi je samo prenio jedan hadis. Imate situaciju da puno informacija, puno znanja potiskuje jedno drugo. Vi čujete 45 minuta hadisa Resulullah, pa čujete ovaj hadis, pa čujete onaj, nekada na budbi. Čak i onaj ko se bavi hadisom Resulullah, kad ste mi rekli, hajde Boga ti ponovi sve hadise koji imam, stiro ja ne mogu. Stiro 9-10 hadisa, 5-6 ajeta. Ovdje imate jedan metod koji je vrlo bitan. Ako si danas čuo hadis, da je jedno drvo slično vjerniku, da je to drvo palma, razmisli o tom hadisu Resulullah sallallahu. Nije taj put kratak bio, nego družio sam se sa njim, on mi samo jedan hadis prenio. To je ona, ono kazivanje o učeniku imama Abdullaha, imama Ahmed ibn Hanbala. Kaže, 30 godina sam se družio sa njim. Pita ga sin njegov, babo, koliko se hadisa na pamet nauči? Imate, pogotovo kod nas ovdje u Bosni, nazovete, kaže, čuo sam da ti znaš 100.000 hadisa na pamet. Subhanallah. Ono, ljudi vole pretjerivati. Da je 100 hadisa da po njima insan radi, vodilja mu je za čitav život kaže sin babi, koliko si babo hadisa naučio od imama Ahmed ibn kaže sine ni jedan na pamet. Kaže 30 godina sa imamom u hadisu, slušaš, kaže Resulullah, slušaš riječi poslanika, slušaš te bisere. Kaže i koliko si naučio hadisa, a pitam te ti kažeš jedan. Pa kaže šta si babo radio? Subhanallah, zapamite ovu rečenicu. Kaže, gledao sam kako se ponašati. Gledao sam kako se ponašaš prema bračnom drugu, kako se ponašaš prema vladu, kako se ponašaš prema abadima, kako se ponašaš prema onima koji su tebi ravni u, znanju, kako poštuješ oni koji su iznad tebi u znanju, kako si blag, staložen, čestit prema onima koji od tebe uči. Kaže, to sam od njega uči. To je razumijevanje znanja. I ako želimo porediti razumijevanje, zbog toga meni, mene boli kada vidim poplavu literaturi U isto vrijeme malo je dijela. Allah rahmeti evo ima ovdje ljudi koji ga znaju. Mohameda Gazardareć Pitamo mi njega ako učenic medrese. Preselio je na Hire, stari musliman. On je govorio, strah me je bilo Kenane da u, u godinama neću muslimana moći vidjeti na ovim ulicama čaši. Allah mu rahmeti, Bojali se ljudi. Sad alhamdulillah ima. Ovaj, ovaj događaj ovdje da ništa da se ne desi. Kad mi odavde izlazimo, ako Allaha spomenemo, jedni se sa drugim poselamimo, svi će reći šta je ovo? Šta se ovo dešava? Nek jedan insan, da budemo sebe, da jedan insan promijeni svoj odnos prema životu, mi smo postigli svoj cilj. Pitaju Mohameda Gusardareća koja je razlika bila između ranijih generacija i naše generacije. Kaže, razlika između vas i njih je vi puno znate, a malo radite. Oni su manje znali, ali su puno radili. Zbog toga od razumijevanja vjeri jest da uzmiješ od vjeri onoliko koliko možeš nositi, mimo farza. Ako možeš nositi svaki dan sahifu Kur'ana, nemoj da ti prođe dan da tu sahifu ne proučiš. Nemoj škrtariti, to je Allahovo pismo tebe. Da nam Allah, dragi, oprosti. Duša naših dijela je razumijevanje i iskrenost. Ako nema razumijevanja, ako nema iskrenosti, dijela budu mrtva. Vi vidite danas, kaže Hazret Omer, ima ljudi 60 godina će klanjati namaz. Allah od njih neće rekata jednog primiti. 60 godina klanju, nijedan rekat nije primjen. Ovo je nešto što svakoga zabrini. I normalno je da zabrini. Moraš da pred kim stojiš. Moraš znat da ne žuriš. Pitao si jednog velikana. Evo ovaj jedan hadis. Kaže, kako si ti prisutan u namazu? Kaže, ja kad sam u namažu, zamišljam da je sirat čuprija pod mojim nogama. Zamišljam da mi je s desnije strane a sa lijeve strane džennet. Zamišljam da me Resulullah iz daleka gleda, evo od mog umeta jedan namaz obavlja. Zamišljam da mi je melek smrti za leđa, čeka nared, Samo da kažu, došao je vakat. Kada donesem tekvir, u mom srcu, ako je Allahu ekber, Allah je najveći, nastojim da ništa veće ne bude od gospodara. Ništa. Kada učim Kur'an, razmišljam o onom što učim. Kad kažem Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala Allahu gospodaru svih svjetova. I svijeta ljudi, i svijeta životinja, i svijeta ove materije koju vidimo da nas okružuje. Kaže, razmišljam o Kur'an. Kada na ruku padam, staložen sam, smiren sam, skrušen sam, koliko god mogu da budem. I kaže onda dođem na kraj namaza. Predajem selam na desnu stranu. Predajem selam na lijevu stranu. I siguran sam da ne znam jel mi namaz primljen ili nije. Bez obzira što sam tako uklanjen. Što sam bio toliko prisutan. Znanje, razumijevanje, primjena. Kada znaš gospodara, mi smo imali heftu jednu. Koje smo ime gospodara? gospoda El Basir, onaj koji sve vidi. Subhanallah. Onaj koji te vidi kad klanjaš. Onaj koji te vidi kada sadaku daješ. Onaj koji te vidi kada oboriš pogleda. Niko nije vidio da se oborio pogled. Tad posebnu slast osjeti. Kada oboriš, vidiš nešto s čime gospodar nije zadovoljan. Obori svoj pogled, reci gospodaru, ostavi ovo meni za sudnji niko me nije vidio. Dalje, ovaj hadis. Resulullahu su donijeli. To kaže, ima jedno drvo koje je primjer vjernika. Vi znate da se obično primjer navodi prema onome što ljudi najbolje znaju. Resulullah navodi primjer palmi. Imate jednu anegdotu da je jedan Beduin došao kod halife u Bagdad i kaže, hajde pohvali halifu pa ćete nagraditi. I on je došao, kaže, ti si poput koze u odanosti i poput psa u, zaštiti moju. Pa kaže, skočili ljudi da ga kazne, kaže, če ćeš bolan za halifu reći da je poput koze, jarca i da je poput psa. Kaže, halifa, pustite ga. Kaže, on zna samo one stvari koje su oko njega. Pazite. Problem koji ćemo mi sve više imati u našem društvu jeste što nama i najgore stvari postaju normalne. Mi živimo u ovom kontekstu. On je Beduin došao kod halife u dvore i hvali halifu riječima da je koza i da je, da je pas. Spominjao sam vam u džamiju, utrčava čovjek, oznojio se koji ja sada. ukaže što sam se umorio i ni pet više opsova. Zašto? Zato što je navikao svoj jezik na I ne to Bog, Allah dadne srčani udar. Nema par sekundi. I umjesto prvo što da kaže Allah, tobe Arabi, firula opsi. Zašto je ne navikao svoj jezik na I kaže halifa, pustite ga par mjeseci, par mjeseci taj Beduin bio u lijepom društvu i kaže, spjevao je najljepše stihove u pohvali halife. Dođite u lijepa društva. Pravite lijepa društva. Nemojte dozvoliti. Evo, halka hadisa je samo mali dio vašeg života. Nemojte dozvoliti da vi nemate sva sjela. Nemojte dozvoliti da vas trojica četverca ili tri ne sjednete zajedno pa ne porazgovarate o svojim problemima. Jedan od glavnih glavna stvar koja će meni i vama pomoći da budem ustrajan jeste dobro društvo. Bez dobrog društva mi ćemo, samo je pitanje momenta kada ćemo pasti. Vi ste ti koji utječemo mi jedni na druge utječemo da budemo bolji. Bez toga padam, sigurno pada. Jer kad si u čestitom društvu, onda upravo ovaj primjer, zašto je primjer vjernika, odnosno primjer muslimana, primjer palmi. Prva stvar, palma ima svoj korijen. Koji je moj tvoj korijen? Koji je moj tvoj korijen? Odakle mi rastim? Iz čvrstog uvjerenja da smo prolazni. Da imamo gospodara. Da nam je on poslao poslanika. Da nam je on dao knjigu. Tu je moj tvoj korijen. Dobro, moje i tvoje stavlo, šta je to? Moja i tvoja dobra djela. Kom je ta dobra djela idu svojim granama, idu našoj porod, idu našim ahbabima, idu u društvu u kojem živim. I zato Resulullah poredi vjernika sa palmom. Spominjao sam vam, jedno od najrijeđih vrsta drveta je palma. Kažu da nema ni jednog dijela palme koji se ne može iskoristiti. Sve. Mi čak hurme jedemo u Ramazanu. Znate oni, košpice što ostane. Čak najkaloričnija hrana, stočna hrana je kad se te košpice samelju. Mi bacamo onako, da, ono nakupi se. Toliko je korista. Dobro,